Pais kleptes kai meter. Pais ec didascaleiu ten tu sum foite tu delton hufelomenos tae metri ecomise. Tes de umonon autoe me epiplexases, alla mallon epainesases auton, ec deuteru himation klepsas enenken autae eti de mallon e paine sases auton e keines proion tois chronois hos neanias e geneto ede caeta meisdona clepten e pecheirei lefteis de pote e pauto foroe cae periancon isteis epiton de emion apegeto τες δε επακολουθούσες αυτοί καί στερνοκοπούμενες, είπε βούλες θαί τί αυτοί είπεν προς το ους. Καί επέι τάχιστα αυτοί προσέλθε, του οι τίου επιλαμπόμενος κατέδακεν αυτό. Τες δε κατέγορουσες E me arces hois eede peple melece, cae ten metera elobezato, e cainos hupotuchon eipen. Alla tote hotesoi proton ten delton clepsas enenca, ei epeplexas moi, ucan mecritutu e choregsa, hoscai epithanaton apagestai ho logos de loi hoti to catarchas colas dominon epimeisdon auxetai